страшенно незвично і трохи сумно. Семеро на понад двадцять кают. Сьогодні сонце світило цілу годину. Хмари на півночі послужливо піднялись, утворивши вузьку блакитну щілинку. А ми бачили внизу на припаї пінгвінячий базар. Величезна ворожка колонія тисяч до ста. Пінгвіни теж вітали сонце. Мож Бенедикт їх почув, замахав крилами і щось голосно прогелготів. Його теж почули. І раптом до нас посунула ціла маса цих дивних істот. Я за годину неймовірно змерзла. Потоцький та естрада теж, і ми так і не дочекались пінгвінів. Потім я дивилася на них у вікно. Турбалон ворушив укороченою ногою і силкувався її підіймати. Шви на рані зросли, але й досі я прячу. Відон Сміт щодня робить перев'язку та притрушує куксу жовтим порошком. Не можу дивитися на ту куксу. Відвожу очі в бік, коли доводиться допомагати Смітові. А він бадьоро посміхається до нас обох. Ну, що ви скажете про овечого лікаря? Має право на таке. З його боку то був істинний подвиг. А я тепер думаю про наших чоловіків. Погода капосна то буран, то поземок, то короткочасний штиль. 6 серпня несподівано з'явилися матрос Мерсьє Райман та Макмілан. Жак Антуан розгублено запитав та група ще не повернулась? Ні. Виявляється, філова група взяла двох тюленів і рушила назад, а й досі не прибула на базу. Ми бачили їхні сліди, сказав Макмілан. Вони ночували вчора біля тюленячих куб. Ми навіть розпинали намети на їхніх ямах. Де ж вони? Матроси його товариші вирішили йти вранці на розшуки. Сюди вони рухались навпростець, а ті могли вертати понад бар'єром. У Мерсьє перебинтована рука, його клацнув зубами собака. І я запропонувала взяти замість нього мене. Та Мерсьє не хотів і слухати. 8 серпня. Існі знову в сімох. Сьогодні Потоцький збудив мене посеред ночі. Місіс Кет, ви нічого не чуєте? Він загорнувся на опашки спальним мішком і це мене налякало. Я підвелася і мимоволі глянула в перше вікно, що сталося. Щось із цим льодовиком. Здається, він розповзається по всіх швах. Ось ляжте і притуліться вухом до подушки. Я лягла, але нічого не почула. Вітер б'ється у вікно містера Потоцький. Він сказав дивно і пішов, мерзлякувато кутаючись. Я знову лягла і тільки не поринула в сон, як чулося, що крига під будинком хитнулась і пролунав далекий тріск. Тепер я накинула куртку і вийшла. Тур у сусідній каюті тихо спав. Наріта і Лордомбо подалися знімати дані з приладів, а Хуан Естрада і Потоцький стояли одягнені коло вікна. Естрада підійшов до мене. Ви теж чули тріск. Уранці ми соромилися дивитись одне одному в очі. То був звичайнісінький нічний переляк, адже нас лишалося на базі так мало, що звичайне потріскування будинку ми сприймали як руйнування льодовика, а шельфовий льодовик був товшки до 600 футів, що тільки не привидеться в вісні. 9 серпня. Після операції минуло 10 днів. Нога болить у тому місці, де її вже нема, у п'яті і в пальцях. Про щось подібне я тільки читав Отчуття моторошне. Дуже дивний цей Бенедикт. Інколи здається, що він починає розуміти мене, і я кажу майже пошепки. Нас із тобою доля позначила одним тавром. Ми нікому не потрібні. Твоїм і моїм зараз не до нас.